بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hunaynda tushgan g'animalarni hammasini yig'ib hunayn g'azoti tugagandan keyin jo'rona degan joyga joyladida toifni qamal qilgani ketgan edi yigirma kun toif qamali davom etdi fath bo'lmadi alloh tomonidan uni fath qilinishligiga izn berilmaganini payg'ambarimiz sahobalarga aytganidan keyin ularni hammasini qaytishlikka buyurdi jo'roniga kelib payg'ambarimiz yana o'n kun turdi g'animalarni taqsim qilmadi mana aytdik sakkiz ming ayol yigirma to'rt ming tuya va boshqa juda bir son sanoqsiz oltin kumushlar g'animaga o'ljaga tushgan bo'ldi payg'ambarimiz bular qo'lga tushganidan keyin mana 30 kungacha uni taqsim qilmasdan turdi g'animalarni taqsim qilib bo'ldi g'animalar tarqatib bo'linganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkaga qaytishlikka tayyorgarlik ko'rishni boshladi hali o'rinlaridan jilmasdan turib havozin qabilasidan bir jamoa payg'ambarimiz oldiga keldi bu toifda qamal bo'lib lekin taslim bo'lmagan mana havozin qabilasi ular musulmonlar qaytib ketganlaridan keyin qamalda nihoyasiga yetkazolmasdan fath qilolmasdan qaytib kelishganidan keyin maslahat qilishgan edi ayollar bolalar hammasi asa tushdi moli dunyolaridan mahrum bo'lishdi endi qanday qilib hayot kechirishadi na ayollar bor na farzandlar bor na moli dunyo qoldi ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytishdiki ey muhammad bizga rahm qilgin na ayollar na bolalar qoldi na moli dunyomiz bor qo'limizda bizga rahming kelsin deyishdi işte. mushrik holatida musulmonlar ularni fath qila olmadi mana shunday holatda ular kelib yo'q bo'lib ketmaylik deb kelib payg'ambarimizdan shafqat qilishligini talab qildi nabiy sallallohu alayhi vasallam ularga ollohga qasam dedi men bu joyda faqat sizlarni kelishingizni kutib turdim sizlarga rahm qilishni xohlayman bir oydan ortiqroq muddat payg'ambarimiz kutgan edi yigirma kun qamal qilib turdi o'ljalar g'animalar turdi joyida toifdan qaytib o'n kun jo'ronada turdi tarqatmadi g'animani bular kelmadi mana endi hamma narsani tarqatib bo'lganidan keyin havozinliklar kelib bizga qo'linglarga tushirgan narsalaringlarni qaytarib beringlar bizga rahm qilinglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga kelishdi payg'ambarimiz aytdilar hech narsa qilolmayman dedi taqsim qilib berdim odamlarni mulkiga aylandi dedi ular ey muhammad bir yo'lini qilgin deyishdi payg'ambarimiz aytdilar unda tanlanglar dedi hamma narsani teng qaytarib berolmayman dedi ayol va farzandlarni xohlaysizlarmi yoki moli dunyoyilarni ular aytishdi la nadilu bil hasabi shay'a nasl nasabimizga biror narsani tenglamaymiz ayollar bilan bolalarni qatar beringlar dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar odamlarni to'playman ular jamlanishganda turib shu talabinglarni aytinglar rasululloh odamlarni jamlanishga buyurdi musulmonlar yig'ilishdi havozimliklar shunda talablarini aytishdi ayollarini bolalarini moli dunyolarini qaytarib berishliklarini musulmonlardan ular iltimos qilishdi mana aytdik jang bo'ldi jang bilan musulmonlarni qo'liga o'tdi bu narsalar musulmonlarni mulkiga aylandi rasululloh o'rnidan turib hamma odamlarni oldida eshittirib hammaga mollarni oltin kumushlarni qaytarib berishni iloji yo'q dedi ammo ayol va bolalar esa menda ulardan qanchasi bo'lsa bas u sizlarga dedi musulmonlarni musulmonlarni mana shu ishga shijoatlantirdi muhojirlar buni tushunishdida birinchi o'rin muhojirlar turishdi bizdagi asr ayol va bolalar ham sizlarga dedi rasulullohga ikrom sifatida rasulullohga ergashishdi boshqa musulmonlar ham turib endi bir chekkadan bizdagi ayol bolalar sizlarga deb turib hamma ozod qilishlik kerak shunda g'atafon sayyidi uyayna ibn hasn turdida mendagi asr ayollar bolalar esa dedi ulardan bittasini ham bermayman sizlarga ular sizlarga emas dedi o'zi kecha yaqinda toifga borib kelib nima ishlarni qilganligi nima gaplarni gapirganligini mana avvalgi darsda aytib o'tdik banu sulaym saidi abbos ibn mirdas ham o'rnidan turdida uyaynani qilgan ishidan shijoatlanib mendagi va banu sulaymdagi asr ayol bolalar ham sizlarga emas dedi o'zidagi narsani ham hamda o'zini qavmi bo'lgan banu sulaymdagi ayollarni ham bermasligini aytdi endi uni qavmi bo'lgan banu sulaymlik odamlar turishdida banu sulaymda nima bo'lsa ayol va bolalardan hammasi sizlarga dedi o'zlarini sayyidi abbos ibn mirdasga itoat qilishni xohlamadi shunda abbos ibn mirdos meni xor qildinglar dedi ya'ni meni hijolat qilib qo'ydinglar menga ergashmasdan dedi banu sulaym ularni qo'lida bo'lgan ayol bolalarni payg'ambarimizning ikrom sifatida havozimiylarga qaytarib berdi hamma qaytarib berdi ayol va bolalarni faqat musulmonlarda oltin kumush qo'y qo'zi tuyalar qoldi ayol va bolalar qaytarib berdi faqat banu tamim sayidi aqro ibn habis bilan uyayna ibn hisn bermadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyaynani chaqirib turib ey uyayna dedi ayol bolalarni qaytarib ber dedi u yana aytdi ya rasululloh ular meni mulkim bo'lib qoldi bermayman dedi qaytarib ber dedi payg'ambarimiz rozi qilaman dedi desa u yana qancha berasiz dedi ya'ni xizmatni zo'r qilib qo'yganda mehnat qilib olgan qancha berasiz dedi har bir kishi boshiga dedi to'rttadan tuya beraman dedi roziman dedi demak aqro ibn habis ham uya ibn hisn ham har bitta asirning boshiga to'rtta tuyani almashtirib ozod qildi shunday qilib havozin qabilasi o'zlarining ayol va bolalarini ozod qilib olib ketishdi lekin kofir hollarida qolishdi islomni qabul qilishmadi payg'ambarimiz ularga shafqat qildi dushmani bo'lishiga qaramasdan ayol va bolalarni qaytarib berdi shu payt hech kim kutmagan bir kishini qalbida islom uyg'onib qoldi bu molik ibn avf havozin qo'shinini hunaynga boshlab chiqqan yosh yigit havozinning amiri bo'lgan molik ibn avf qalbida islom uyg'onib qoldi chunki u mana aytdik hunayndan qochib toifga borolmagan edi layya degan mintaqadagi o'zini qal'asiga borib yashiringan edi u fikr qildi men xuddi dengizdagi bir orolga o'xshab qoldim hamma odamlar muhammad bilan birga agar shunday o'tira oladigan bo'lsak shunday oladigan bo'lsak biz tashqariga ham chiqishlikka bir yo'l topolmaymiz dedida payg'ambarimizga odam yubordi omonlik so'radi rasulullohdan omonlikka erishganidan keyin kelib payg'ambarimiz oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi endi toifliklarning sayyidi bo'lib turgan boshlig'i bo'lib turgan molik ibn alf ham islomga kirdi rasululloh molik ibn alfni islomini sinamoqchi bo'lib bir to'p otliq jamoaga amir qildi menga toifga borib hujum qilib berasan u haqiqatdan iymoni rost edi ana shu otliq kishilar bilan toifga hujum qildi payg'ambarimiz keyin e, hujumdan qaytishlikka buyurdi toif ahli lotga sig'inar edi yana shu but sanamning nomi lot yana robbi ham deyishar edi toifni fath bo'lishidan biror bir alomat yo'q rasululloh jo'ronada o'ljalarni taqsimini tugatganidan keyin makkaga qaytdi va umra qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umri davomida to'rt marta umra qilgan bir marta haj qilgan bu umra jo'rona umrasi deb nomlanadi keyin zulhijja oyining boshlarida payg'ambarimiz madinaga qaytdi haj qilmadi haj qilmadi sakkizinchi yilni hijratning sakkizinchi yilidagi hajga makkaga amir qilib tayinlangan utob ibn usayd roziyallohu amir qilib tayinlandi payg'ambarimiz hayotlik davrida uch yil makka musulmonlari qo'lida bo'lgan sakkizinchi to'qqizinchi o'ninchi yil o'ninchi yilda payg'ambarimiz vafot qilgan to'qqizinchi yil hajning amiri abu bakr siddiq bo'ldi o'ninchi yilda payg'ambarimiz o'zi haj qildi demak to'rt marta umra qilgan payg'ambarimiz bir marta haj qilgan sakkizinchi yilning zulhijja oyida mana aytdik payg'ambarimiz haj qilmasdan madinaga qaytib keldi shu vaqtda saqif qabilasiga ta'sir qilgan katta bir voqea yuz berdi bu saqifning ulug'i urva ibn masud as saqafiyni urdundan qaytib kelishi makka fathida hunayn g'azotida toif ishlarida urva ibn masud toifda emas edi avvalgi darslarda aytdik manjaniq va dabbabalarni yasashni o'rganish uchun urdunga ketgan edi bu ishlarni birortasidan xabari yo'q edi endi urdundan qaytib kelayotgan paytda unga makkada bo'lgan fath hunaynda bo'lgan ishlar toifni ishlaridan xabar topdida islomga qalbida moyillik uyg'ondi urva ibn masud as saqafi bu kishini urva ibn masudning arablarni orasida hurmati qanday ulug' edi buni bilishimiz uchun ushbu oyatga quloq solamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam risolat mash'alini ko'tarib chiqar ekan qur'on olloh tomonidan nozil qilgan ekan mushriklar aytishdi ha olloh qur'on tushirmoqchi ekan ikkita shahardagi ikkita buyuk odam qolib shu yetimga qur'on tushadimi deyishgan edi ikkita buyuk qishloqni toif bilan makkani aytishgan edi bu ikkala shahardagi buyuk insonni bittadan aytayotgani makkada valid ibn mug'ira toifda Saqif qabilasidan Urva ibn Mas'ud edi. Ya'ni arablar bu ikki kishini buyuk inson ekanligiga hammasi ittifoq qilgan edi. Alloh aytadi: yana ular mushriklar bu qur'on ikki qishloqning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi dedilar demak arablarning orasida varid ibn mug'ira va urva ibn masud hurmati nihoyatda ulug' insonlar edi endi urva ibn masud as saqafiy urdundan to'g'ri madinaga keldi rasulullohni oldida islomni qabul qildi payg'ambarimiz juda xursand bo'ldi chunki arablarda eng ulug' kishilardan bittasi islomga kirgan edi mana endi qarab turing nima uchun ulug' edi bu u aytdi yo rasululloh qavmimni borib islomga chaqirmoqchiman ketishga ruxsat bering dedi payg'ambarimiz toif ahlini qanchalik o'jar qaysar ekanligini bilar edi shuning uchun agar unday qilsangiz sizni qatl qiladi ular dedi urva esa shunday bo'lsa ham mayli baribir da'vat qilaman ruxsat bering dedi payg'ambarimiz ikkinchi marta unday bo'lsa qatl qilishadi ular dedi urva shunday bo'lsa ham mayli qavmimni da'vat qilishim kerak dedi rasululloh ruxsat berdi urva endi toifga qarab ketdi qaranglar nimaga sayyid bo'lgani nimaga qavmi uni bir og'iz gapiga quloq solgan nimaga uni ortidan ergashgan ko'ring sayyidki islomga kirib haqligini ko'rganidan keyin qavmiga ham shu yaxshilikni ravo ko'rib jonini fido qilib bo'lsa ham ularga shu yaxshilikni olib boraman deyapti o'zini jonini o'ylab o'zini huzurini o'ylab turiblar o'tirib olmayapti demak qavmini sayyidi degan nomga ega bo'lish uchun ana shu sayidlikka da'vogar odam qavmni tashvishini qilish kerak ishi tushganda bir elga murojaat qilib turib ishini bitkazib olgandan keyin esdan chiqarib qo'ymasdan doimiy suratda xalqni xizmatida tursa demak odamlar unaqa sayidlarga ergashar ekan qarang urva o'shuning uchun sayid edida o'zini qavmini tashvishi bilan yashayotgandi biz ham shunaqa sayidlarga muhtojmiz nima demadinglar ishi tushganda bir sayyid bo'lib ko'rinadi bir ozgina bir xalqni bir g'am tashvishini ko'targanga o'xshab ko'rinadi bir qismida keyin yo'q bo'lib qoladi ha unaqa odam doimiy suratda elni g'amida yurgan odam bir og'iz gapiga xalq ergashadi urva ibn masud toifga keldi uni islomga kirganligidan toifliklarning xabari yo'q ular urdundan keldi deb o'ylashyapti endi urva ibn masud keldi nihoyatda bir xursandchilik bilan kutib olishi bayram qilishib yubordi kelganligini urva toifga keldi to'g'ri uyiga kirib ketdi odatda toifliklarni odatiga ko'ra sayidlari biror safardan qaytib kelishsa avval lotga borib sajda qilib keyin uyga ketishar edi urva esa bunday qilmadi odamlar ehtimol charchab kelgandir uzoq yo'ldan keldi deyishdida parvo qilishmadi damini olganidan keyin urvani oldiga taomlarni olib kelib mehmondorchilik boshlandi shunda urva ibn masud islomga kirganligini qavmiga aytdi ularni dinga da'vat qildi endi ular urva ibn masudni haqorat qilib so'kishni boshladi lekin aziyat berib kaltaklashmadi hurmati balandligi bo'lganligidan ular islomni qabul qilishni xohlashmadi urva ibn masud uyiga bordi namoz vaqti bo'lganida qavmini islomga da'vat qilishlik maqsadida uyini tomiga ko'tarildida baland ovoz bilan islom ozonini aytdi bu ozonda aytar ekan toifning boshqa sayidlari bunga sabr qilisha olmadi agar urvani islomga kirgani aniq ma'lum bo'lsa odamlarni orasida fosh bo'ladigan bo'lsa odamlar fitnaga kirishi mumkin islomga o'tib ketishi mumkin ularni tushunchasida shunda ozon aytib turgan joyida kamonlardan o'q otib u kishini shahid qilishdi urva ibn masuda saqafiy Allohga bo'lgan da'vat yo'lida shahid bo'ldi. Mana ko'ring. Mushrik edi, iymonga keldi, shahid bo'ldi. Saqif ahlini, toyifliklarni holati og'ir bo'ldi. Chunki qo'rqonlari shunchalik Toyifdan tashqariga chiqisha olmas edi. Sabab Toyifning atrofidagi hamma yerlar musulmonlar qo'lida. Maslahatlashdi. Islomga kelmay ilojimiz yo'q ekan. Islomga kiraylik. Faqat bir shartlar qo'yamiz. shu shartlarimizga ko'nilsa islomda qabul qilamiz deyishdi ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir jamoani jo'natishdi ular kelib rasulullohga islomga kirmoqchi ekanligini aytganda payg'ambarimiz xursand bo'ldi yo rasululloh dedi u elchilar islomni qabul qilamiz faqat bitta shartimiz bor dedi qanaqa shart bizga zino qilishga ruxsat berasiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zinosi bor din din emas dedi bunday qilib agar zinoga ruxsat bermasa islomga kirmaymiz deyishdi payg'ambarimiz bunday qilib islomga kirishiladi men ham qabul qilmayman dedi so'ngra qaytib ketishdi maslahat qilishdi bo'pti zinodan voz kechamiz yana bitta shart bilan boramiz yo rasululloh bo'pti islomni qabul qilamiz yana bitta shartimiz bor nima o'sha aroq ichishga ruxsat berasiz bizga rasululloh aytdilar olloh aroqni harom qilgan hech kimga ichishga ruxsat bermayman dedi yana qaytib ketishdi yana maslahat qilishdi kelib yo rasululloh bitta shartimiz bor deyishdi nima u riboga ruxsat berasiz dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hech qanday shartsiz qabul qilasizlar dedi ular aytishdi yana maslahatlashib kelishib mayli islomga kiramiz zinoni ham aroqni ham riboni ham harom qiling faqat robbani sindirmang dedi robba nima edi ular sig'inadigan but lot edi payg'ambarimiz aytdilar ollohga qasam uni qoldirmayman dedi birorta sanam but qolmaydi dedi shunda ular robbamizni sindirib yuborasizmi yana ketishdi shart qo'yishdan foyda yo'qligini tushunishdi itoatdan boshqa chora yo'q toif har tomondan o'ralgan ular boshqa qabilalarga o'xshab makka bilan madinadan uzoqda emas yaqin joyda iloji yo'q chorasi yo'q shunda kelishdida yo rasululloh bo'pti islomda qabul qilamiz faqat bitta shartimiz bor deyishdi işte. nima u shart lotni biz sindirmaymiz dedi qo'rqamiz deyishdi işte. shunda payg'ambarimiz bu shartiga rozi bo'ldida mayli sizlar sindirmaysizlar deb ular bilan birga amr ibn os roziyallohu anhuni yubordi amr ibn osning vazifasi borib lotni sindirib kelishlik qarang insoniyat insonlar bir johil bo'lib qolganda ilmsiz bo'lganda shayton har xil bir vahimalarni vasvasalarni qalbiga joylab qo'yar ekan shu butni sindirsa bir musibat yetadi desa shundan qo'rqib turishibdi nima edi bitta yog'och edi yoki tosh edi amr ibn os roziyallohu anhu bilan ketar ekan maslahat qilishdi yana qaraymiz agar amir lotni sindira olsa islomga kiramiz agar amirni lot halok qilsa islomga kirmaymiz deyishdi demak butun toif ahli amr ibn ros nima ish qilishligini qarab turibdi amr ibn os keldi qo'lidagi asboblarni urib urib urib yuz yillab toifliklar sig'ingan lotni parcha parcha qilib tashladi endi ularni sig'inadigan sanami but qolmadi islomga hammasi yoppasiga kirishdi demak toif ahli ham islomga kirishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Toifga oxirgi marta hujum qilgan shijoatli yoshlar hujum qilishib jarohatlar bilan qaytib kelishgan edi. Jarohatlanib kelib fath qilish olmasdan yo Rasululloh bir duoibat qilib qarg'ab tashlang bo'ladi deyishgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Parvardigor saqifni hidoyat qilgin hamda ularni meni oldimga keltirgin deb duo qilgan edi. Ana shu duosi ijobat bo'ldi. Duo ibat qilmadi, aksincha ularga hidoyat tilab duo qilgan edi. Hunayn g'azoti va Toif qamalining natijasi shu bo'ldi. Asosiy katta-katta ko'zga ko'ringan qabilalar islomga kirdi. 8-yil tugadi, endi 9-yil kirdi. Hijriy 9-yilni muarrixlar Amul Vufud, vafdlar yili deb nomlaydilar. Chunki mana shu 9-yilda islomni qabul qilishlik uchun juda ko'p qabilalarning elchilari Madinaga kirib keldi. to'p to'p bo'lib islomni qabul qilishdi omil vufud vaqtlar yili deb nomlandi chunki payg'ambarimiz mana makkani fath qildi havozi mag'lub bo'ldi toif iymonga keldi g'arbiy sohilni payg'ambarimiz tamomiy bo'ysundirib bo'lgan edi endi buni xabarni eshitgan boshqa qabilalar kelib islomni qabul qilishni boshladi tabuk g'azoti rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan oxirgi g'azot bundan keyin payg'ambarimiz biror bir jangga chiqqan emas oxirgi g'azo tabuk g'azoti bu yilda to'qqizinchi yilda islomni qabul qilgani kelgan qabilalarning adadi juda katta bo'ldi bu qaysi qabila qaysi vaqtda kelgan aniq muorihlar aytmaydi chunki ayrimlari tabuk g'azotidan avval kelib iymonni qabul qilgan ayrimlari tabuk g'azotidan keyin avval tabuk haqida tabuk g'azoti haqida gaplashamiz keyin vaqtlar haqida arab jazirasini aksariyati islomga tobe bo'ldi endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu din faqatgina arablar uchun kelmagan butun insoniyatga kelganligini bildirishlikni xohladi ey muhammad darhaqiqat biz sizni barcha olamlarga rahmat qilib yuborganmiz faqat arablarning dini emas edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'qqizinchi yilda rumga qarshi qo'shin tayyorlashlikni boshladi to'qqizinchi yil rumga qarshi qo'shin tayyorladi madinaning atrofida islomni yangi qabul qilgan qabilalarni mana shu qo'shinga kelib qo'shilishligini talab qildi rasululloh odatda biror bir joyga jang qilgani borsa qayoqqa ketayotganligini aytmas edi faqatgina ikkita g'azotda aytgan haybar g'azotida payg'ambarimiz haybarga boramiz deb aytdi sababi natijasi avvaldan ma'lum edi Alloh taolo fath qilib berishligini va'da qilgan edi, shuning uchun aytgan edi. Endi ikkinchi aytgan, qayoqqa ketishini aytayotgan g'azovat ikkinchisi bu Tabuk bo'ldi. Chunki masofa uzoq edi. Kun issiq edi. Dushman o'sha davrdagi dunyoni eng qudratli mamlakati Rum edi. Shuning uchun musulmonlar jiddiy tayyorgarlik ko'rishligi kerak edi. Payg'ambarimiz Tabukka, Rumga qarshi jangga borayotganligini, jangni avvalidan musulmonlarga e'lon qildi bu hodisa juda bir havo issiq bo'lgan paytga to'g'ri keldi yomg'ir to'xtab qolgan qurg'oqchilik bo'lgan va mevalar endi pishishga yetib kelgan edi hali pishmagan edi musulmonlarni qalblari mevalarga bog'langan ediki shu uzib olib keyin ketsak degan o'y bor edi lekin mana shu paytda alloh taolo tomonidan ochiq aniq buyruq keldi jang qilishlikka qodir bo'lgan har bitta musulmon chiqishligi vojib ixtiyoriy emas mana shunda rost bilan yolg'on musulmon bilan munofiq rostgo'y bilan kazzob ajralar edi aytdik mana ixtiyoriy emas bu vojib bo'ldi bu jang musulmonlarga juda bir og'ir qiyin vaqtga to'g'ri keldi og'ir imtihon bo'ldi bu haqida tavba surasida oyatlar nozil bo'ldi mana bilasizlar bir yuz o'n to'rtta sura bor qur'onda shundan bitta tavba surasi bebismilloh boshlanadi